знешне птахаў пераезд вайну сустрэў спакойна. Амаль нічога не змянілася ні ў размераным ходзе яго жыцця, ні ў наваколлі. Першы тыдзень ехалі на фурманках, валам валілі пешкі мабілізаваныя з далёкіх вёсак, але поток іх схлынуў, зноў наступіў зацішак. Па рэйках на захад па-ранейшаму нясуцца цягнікі, х стало цяпер яшчэ больш, чым у мірны час. Вязуць яны новыя палкі, дывізіі, новую тэхніку. Ноччу цягнікі ідуць без агнёў. За тры версты на захад ад птахавай будкі адкрылі блок пост. У ім дзяжураць сігналісты, Прафесія раней не чуваная на маленькай станцыі. Ходзяць чуткі пра шпіёнаў і дыверсантаў, апранутых у чырвонаармейскую форму. Узрываюць нібыта масты, скідаюць пад адхон цягнікі, ракетамі даючы знак сваім самалётам. Дзе трэба бомбіць. На птахавым абходзе за першы тыдзень войныны, нічога асаблівага не здарылася. Чыгуначнае палатно і невялікі масток, апрача абходчыка, ахоўваюць ноччу школьнікі. З іх асавеяхім стварыў баявую дружыну. Хлопцы і дзяўчаты парамі вандроюць по палатне ад будкі да самага лесу. Па твары птахаа, цяжка здагадацца, пра што ён думаем. І он крочыць па сваім абходзе з перавешанымі праз плячо гаечным ключом і молотам. Абстуквае молотком з доўгай ручкай стыкі рэек, подкручвае гайкі, А калі такая работа канчаецца, папраўляе драўляным грабком броўку. Калі праносіцца мімо, Важкі воінскі эшалон Сцяпан адыходзіць на тры крокі ад рэек, уздымае над галавой жоўты сцяжок і праводзіць увесь пояс сур'ёзным зацятым позіркам. Потым зноў бярэцца за грабок ці загаечны ключ. У адзін з тых дзён надвячоркам для пераезда спынілася, трох тонка Івана Гусовскага. Яна без прычэпа з парожнім кузавам. Выгляд шафёра сведчыць, што ён адпраўляецца ў нейкі незвычайны рэйс. На Івану новы касцюм, хромавыя боты, Ён курыць папяросу казьбек. На майну еду, дядька Сцяпан. Я думаў, На вяселле жартуе птах. Гэтак выфранціўся. Усё сваё забраў з сабой, А каму пакідаць? Маці памерла жонкі не нажыў. Вярнуўся з вайны, спраўлю. Беражы сябе, Іван, едзеш не ў госці. Ды як прыйдзецца, А хаты, вы дядзька так и не поставілі. Апошнія словы шафёр прамовіў суму. Не паставіў, пацвярджае птах, не ўправіўся. Ну, то бывайце здаровы. З фронту чыркану як-небудзь, пачакай. Абходчык бярэ Івана за руку. Развітаемся як людзі, Па цяперашнім часе яе не дастанеш, але ў мяне ёсць прызапасіў. Зайдзем у хату. Іван не працівіцца і бор дашыбуе ў двор, Аптах ідзе ў грады і нагнуўшыся вырывае зямлі без разбору некалькі каліў зялёнай лапушыстай цыбулі. З будкі яны выходзяць гадзіны праз дзве злёгку пахістваючыся. Іван лезе ў кабіну, уключае мотор. Весткі з фронту нерадасныя ліміце не губляе бадзёрага духу, і з гэтага можна толькі здзіўляцца. Наперадзе непэўнасць, але хлопцу прыбавілася рухомасці нават весялосці ён поступіў рамонтную брыгаду. Порстка дыбаю вслед за ваганеткай з чырвоным сцяжком, вялікімі ў палову свайго росту жалезнымі абцугамі, выцягвае з-пад рэя гнілыя шпалы, зацят аб'е кіркай, утрамбоўваючы пад шпалами баласт, каменне, і ўсё гаворыць, гаворыць. Рамонтнікі яго уважліва слухаюць прамецевы поспехі ў навуках прайшла слава, і ім, сынам звычайнага пуцейца, ганарацца гэтыя простыя, не надта пісьменныя людзі. Ад гэтых мясцін фронт яшчэ далёка. На палесе немцы таўкуцца на месцы. Міця найбольш размаўляе з пуцейцамі пра гісторыю, Спамінае войны, якія вяла Германія, якія прайграла хоць іх пачатакі, можна было лічыць удалым. Ён такі многа ведае гэты гарбаносы кульгавы хлапец, які на вачах пуцейцаў вырас у каменнай буцы, пасучына адхоне нас у пукарову, а летам усе апошнія гады разам з імі, піхаючы ваганетку. Меця даказвае, што нашы перамогуць. Зім згаджаюцца, ніхто хлопца не пярэчыць толькі ў вачах бывалых дзядзькоў. Светіцца сум. Тон газетных паведамленняў баявы, узнёслы, Але пуцейцы больш вераць чуткам, чым газетам. што раніцы хто-небудзь з іх прыносіць крыўдную вестку праязджалі бежанцы з бабруйскам немцы бомбілі гомель і ніводны наш самолет не падняўся ў паветра каб даць ім адпор міця нібы камісару рамонтнай брыгадзе ён абнадзейвае подвясельвае путейцаў значна старэйшых за сябе яны ахвотна слухаюць але ў іх заўвагах сумных усмешках выпадковых уздыхах ёсць нешта такое ад чаго ён губляецца сам яны здаецца ведаюць нешта аб чым ён міця на нават не здагадваецца. Толькі яны зацятыя дзядзькі не хочуць пра гэта гаварыць. Вечарам міць атрапляе ў другі зусім іншы свет. Пад сасной насупраць птахавай будкі збіраюцца школьнікі. Да сваёй службы па ахове чыгункі, нягледзячы на поўную адсутнасць зброі, яны першы тыдзень адносіліся як, да вайсковай справы. Але гэты туман хутка развеяўся. Тыя, што скончылі десятсяты клас, ведаюць, што іх вось-вось прызавуць у армію. І зборы пад сасной сталі для іх своеасаблівым развітаннем з роднымі мясцінамі і з дзяўчатамі, з якімі яны вучыліся разам. Дзяўчаты асабліва тыя ну что толькі перайшлі ў десятый клас под сосну могуць і не прыходзіць у дружыне яны афіцыйна не лічацца але яны прыходзяць ёсць нешта такое что цягне вабіць іх сюды про войну под сосной гавораць мало знешне ўсё застаецца як і раней у школе по чарзе высмейваюцца хлопцы по выдумляюцца розныя прыгоды, якія нібыта з імі здарыліся. Пад сасной стаіць рогат да самага таго часу, пакуль не з'яўляецца аўсянік і не разводзіць каравульныя пары па іх участках. Міцю хлопцы не чапаюць. Ну, яны, мабыць, не забываюць, што ён пэўным чынам гаспадар гэтай сасны, будкі, абходу, А гаспадара крыўдзіць не варта. З лобікам і гілем міця бачыцца цяпер што вечар. Але гэтыя сустрэчы ранейшай радасці не прыносяць. Сябры як бы растварыліся сярод тых, хто пойдзе ў армію. У іх цяпер зусім другія інтарэсы. Ім не даміці. Як і дзяўчаты міця не ходзіць па рэйках всю ноч. Недзе пасля першых пеўняў ён развітваецца, ідзе дадому, Яму трэба рана ўставаць. Восем гадзін пуцейская ваганетка ўжо грыміць паўзбудку. Дзяўчаты збіраюцца дамоў, гледзячы па акалічнасцях, трохі раней заміцю ці пазней. Найбольш бывае так, што яны варочаюцца пазней. Яны ідуць заўсёды разам палявой дарогай, што, віецца ўздоўж чыгуначнага палатна на паўголасу размаўляючы смеючыся. Міця лежачы ў хлеўчыку на сене заўсёды чуе, калі яны ідуць. Варта чыгункі працягваецца тыдні тры. Ночы стаяць і дажлівыя і ясныя, але ясных болей толькі яны запамінаюцца. На небе высыпаюць зоркі, А поўначы ўзыходзіць месяц і вісіць над лесам круглым срабрыстым шарам. Начны спакойны ветер шасціць у травах і кустах, шэрым нямым курганом узвышаецца са сна. Ледзь улоўнае шасценне даносіцца і з поля. Там ужо адкрасавала зімае жыта, і выходзіць у трубку ярына ціха і трывожна зрэдку парушаючы цішыню ночы проносяцца чорныя без агнёў цягнікі найчасцей хлопцы з дзяўчатамі ходзяць па шпалах парамі это здараецца тады калі аўсянік канчае інспекцыю і кіруецца на станцыю Устаноўлены ім парадак паступоў парушаецца, каравольныя пары распадаюцца, замест іх па палатне гуляюць проста парачкі, лечутна між сабою размаўляючы. Выпадае так, што міця заўсёды астаецца ў пары з верай разважлівая дзяўчына, якая ўмее аднак залівіста нечакана для ўсіх засмяяться, калі чуе дасціпнае слово. Веру міця помніць летнее з першага класа. Раслі вучыліся яны адно ў другога на вачах. Міця ведае яе бацьку пажылога панурага калгасніка. Летні ў кожным класе ад першага до десят вучыліся малодшыя верыны браты і сёстры. Яны ходзяць і размаўляюць пра кнігі, пра розныя мясцовыя справы, часам нават пра вайну. Вера глядзіць на міцю як на героя, ловіць кожнае яго слова, іншы раз нібы незнарок кранаецца пляча, і хлопцу прыемна, адчуванне гэтай блізкасці з дзяўчынай. Але думаю, ён у гэты час не пра веру, якая ідзе побач, а пра сюзану, якая таксама ззаду або спераду ад іх ходзіць з кім-небудзь па рэйках. Вера ўяўляецца звычайнай простай. Міця, здаецца, ведае пра яе ўсё, тая ж другая, нібы прыйшла з другога свету. Усе вечары і ночы, пакуль працягвалася варта ля сцен яго дому, Міця адчуваў сябе трывожна. Нязнанае, нязведанае раней пачуццё непакоіла яго і хвалявала. Ён ні разу не прайшоўся сюзанай, а ёй відаць і не патрэбна яго кампаніі з васьмі пар якія вандруюць па чыгунцы хутка выдзелілася адна якая прайшоўшы туды і назад чыгуначны кіламетр адзначаны слупамі шукае зацішку двое мікалай галемба і сюзанам садятся на грудку под сасной і ўвесь час летне до самага світання гавораць тым что праходзяць паўз іх па чыгунцы відаць толькі белая сюзаніна блузка блізкасць гэтых двух пачалася нядаўна в апошнія дні у школе міце яе не заўважаў галемба на шыракаплечы прыгажун, крыху старэйшы за іх усіх ён нават некуды паступаў, потым вярнуўся назад, прапусціўшы год у школе. За галембы міце жыве цяпер няўрымслівымі супярэчлівымі пачуццямі, не могучы ад іх пазбавіцца, здарылася незвычайнае. Сюзана, что вечар прыходзіць к будцы, сядзіць пад сасной, мерае сваімі крокамі тыя самыя шпалы, што і ён міця, але яна далёка. Яна з кожным вечарай як бы яшчэ больш ад яго аддаляецца, бязлітасна рвучы топ чучы. Тое прыгожае, што ён звязвае ў думках з яе вобразам хвілінамі міця просто ненавідзець сюзану, але не думаць пра яе не можа. думаумае нават тады, калі гаворыць пра вайну, калі ўспамінае гісторыю тлумачачы пуцейцам падзеі на фронте. Міця ловіць сябе на адчуваннях, у якіх сорамна прызнацца нават самому сабе. Яму раптам успамінаецца, што маці памыла бялізну і развесіла яе сушыць на шнуры сярод двара. Ніцю хочацца, каб яе знялі адтуль да вечара. Каб Сюзана не ўбачыла гэтых іхніх сарочак і падштанікаў, не новых, залапленых. Ён саромецца ў думках, што дзяўчына глядзіць на яго братоў і сясцёр, замурзат крыклівы з чорнымі ад ягад ратамі. Міця гоніць ад сябе гэтыя адчуванні і думкі, Але яны варочаюцца зноў, даходзіць да смешнага. Нават у прарэзлівым груку разгонкі, калі збіваюць пазы стыкаў, разагнаная лябёдка і рэйка, здаецца выразна вымаўляе сюзанна сюзанна сюзанна гэты цягучы аднастайны матыў звініць гадзінамі потым набягае хваля беспрычыннай злосці вобраз сюзаны мізарнее бляднее у грудях расце помслівае поўнае знявагі нянавісці пачуццё это находіць тады калі міця успамінае белую блузку у шэрані ночы пад сасной і незразумелыя доўгія размовы сюзаны з галембам і ўсё-кі кожнага дня ён ловіць сябе на жаданні пабачыць сюзану з нецярпеннем чакае вечара дзве сілы абудзілі, узвіхрылі міцевы пачуць. Вайна і сюзана. Я начуваю сабе нейкую палымяную моц, якая рвецца з грудзей, просіцца на волю, патрабуючы выйсця ў словах, якія яшчэ не сказаны і ў справах, что чакаюць здзейснення. Цяжка ноччу, Ка тыя двое, всё ніяк не могуць нагаварыцца.